Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ այսօր ծրագրում կայացել է կառավարության հերթական նիստը, որտեղ քննարկվել են գյուղատնտեսական ոլորտին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Օրերս տեղի ունեցած կառավարության հերթական նիստում գործադրի հավանությանն արժանացան գյուղատնտեսական ոլորտին վերաբերող մի շարք հարցեր, որոնք ներկայացրեց գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը հարգարժան վարչապետ, արգելի գործընկերներ, երկնարկման ենք ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի համար 98 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ։ Ներկայացվող որոշման նախագծով առաջարկվում է հանրապետական անասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձագնությունների լաբորատորիա պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, ինչպես գործնեայության ֆինանսավորման, այնպես էլ կառավարման լիազորությունները վերաբերել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը։ Ինչը երթին նախ արտադրանք ստեղծի անաստաբուժության բնագավառում միասնական քաղաքականության օպտիմալ իրականացման համար։ Ձեր քննարկման ենք ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 23-ի համար 332-ին որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի, Ադուտի, Մարտունու եւ Շամիան շրջանների գյուղատնտեսության զարգացման 2016 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հատկացվող ֆինանսական միջոցների հաշվին իրականացվում են միայն ռոռոք օգտագործման, ցանցի բարելավման եւ արոդների ջրարփիացման աշխատանքներ։ Որոշման նախագծի ընդունման հնարավորություն կստեղծվի ենթաշրջանային ծրագրերի շրջանակներում նշված համայնքերում իրականացնել նաեւ աղբյուրների կառուցման, վերակառուցման աշխատանքներ, ինչը կնպաստի գյուղատեսության ոլորտի զարգացմանը։ Կառավարության քննարկմանը ներկայացվեց 2003 թվականի ապրիլի 15-ի համար 98 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Ներկայացվող որոշման նախագծով առաջարկվեց հանրապետական անասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձակնությունների լաբորատորիա, պետական ոչ առևտրական կազմակերպության ինչպես գործնեայության ֆինանսավորումը, այնպես էլ կառավարության լիազորությունները վերապահել ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարությանը, ինչը ըստ նախարար Արամ Մխոյանի Մեր քննարկման ենք ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից Եվրոպական միության տարածք արտանվող կենտրոնական ցակում ունեցող մթերքներում անաստաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակները սահմանելու, մնացորդային նյութերի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ նմուշարման կարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ։ Ներկայացվող որոշման նախագծի մշակումը պայմանավորված է սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի օրենսդրության բարելավման, ինչպես նաև իրականացվող սննդամթերքի անվտանգության մակարդակի բարձրացման բարձրացման եւ արտանման կատարման անհրաժեշտությունը։ Որոշման նախագծով հաստատվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից Եվրոպական միության տարածք արտանող կենտրոնական ցակում ունեցող մթերքում հանրասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակները, ինչպես նաեւ մնացորդային նյութերի նկատմամբ հսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ մուշարման կարգը, ինչը հնարավորություն կստեղծի կատարելագործել սննդամթերքի անվտանգության նկատմամբ հսկողությունը, բարելավել սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի օրենսդրության բաժները, իրացվող սննդամթերքի անվտանգության մակարդակը, ինչպես նաեւ կտանել սննդամթերքի գիտելիքի արտահանումը։ Դա ընդամենը մեկ հնարավորություն է մեր ունեցած արտադրանքը նաև արտանելու։ Նրանց հիմնականում համապատասխանում է, բայց լավ կլինի որ նաև իրենք տեղյակ լինեն, որ իրենց ապրանքը համապատասխանում Գյուղնախարարը ներկայացրեց նաև ծվի եւ ծվամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Նախագծի մշակումը պայմանավորված է սննդամթերքի անվտանգության համակարգի բարելավման նպատակով սննդի շղթայի բոլոր փուլերում արտադրությունից միջև սպառում, ծվին եւ ծվամթերքին ներկայացվող առանձնահատկությունները սահմանելու անհրաժեշտություն, որը կկանոնակարգվի ծվի տեսակների ծվամթերքի անվտանգության, դրանց պահպանման, փաթեթավորման եւ իրացման ներկայացվող պահանջները։ Ձեր քննարկման եք ներկայացնում ծվի եւ ձվամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Ներկայացվող որոշման նախագծի մշակումը պայմանավորված է ծննդամթերքի անվտանգության համակարգի բարելավման նպատակով ծննդի շղթայի բոլոր փուլերում արտադրությունից մինչև սպառում ծվին եւ ձվամթերքին ներկայացվող առանձնատկությունները սահմանելու անհրաժեշտություն որը կկանոնակարգի ծվի տեսակների, ծվամթերքի անվտանգության, դրանց արտադրության, մագնիշման, պատետավորման, պահպանման, փոխադրման, իրացման եւ օգտագործման ներկայացվող պահանջները, որը սպառողներին ճյուրիմացության մեջ չգծող գործոնների բացառման նպատակով նույնականացման եւ համապատասխանության հավաստման ընթացակարգերը, ինչին կնպաստի ծվամթերքի արտադրությունից միջև սպառումը ներգրաված անձանց կողմից տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան իրենց աշխատանքների իրականացումը։ Ամբողջ շղթան, սկզբից մինչև վերջ։ Քննարկվող որոշումների մեջ բարձրացվեց նաև պատահական տեղերում կատարվող սպանդի մասին հարցը։ Ինչպես կանոնավորել բնակչության առողջական խնդիրներին վերաբերող այդ կարևոր գործընթացը, կառավարության ղեկավարը հորդորեց, որ պետք է արգելել բակերում մորտ կատարելը, քանի որ այն հակասում է սանիտարական նորմերին։ Գյուղնախարարն էլ իր հերթին բարձաբանում տվեց։ Հարցը Պաշար Մակարդակով կլուծվի այն պարագայում, եթե ստեղծվեն ենթաշրջանային սպանդանոցներ։ Ձեր քննարկման եք ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ի համար 615-ին որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ։ Ներկայացվող որոշման նախագծի մշակումը պայմանավորված է սպանդի կազմակերպման գործընթացում պահանջվող անվտանգության երաշխիքների եւ սպանդանոցների համար հստակ պահանջների սահմանման, անաստաբուժական հսկողության մակարդակի բարձրացման, սպանդի գործընթացում եւ սպանդից հետո իրացվող մթերքի նույնականացման եւ տանգավոր կոմիտետի բացահայտման հետագծելության ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Որոշման նախագծի ընդունմամբ սահմանվեն սպանդից ստացված մթերքի անվտանգության լիարժեք եւ ամբողջական ապահովող կենթանի նախասպանդային եւ հետսպանդային անաստաբուժական հսկողություն, ռիսկային հիվանդությունների հսկողություն եւ անաստաբուժական անվտանգության վերաբերյալ դրույթների աշխի առնելով սպանդի գործընթացում անվտանգությունը երաշխավորող անաստաբուժական զննման առանձնատկությունները ըստ կենթանատեսակների։ Ես հարցնում եմ, այսինքն մենք սպանդանոցը ստացվում են, կանոնակարգվում են, բայց առօրյա մորթը թողում է։ Սա հենց առաջին քայլն է, որpիսի մենք նաև կանոնակարգենք այդ պատահական ամենուրեք կատարվող սպանդը։ Եթե գյուղացին կամ վերները կամ քաղաքացին իր հայացքով Բաքու կամ չգիտեմ, որ այդ տարածքում մորթ է կատարվում, մենք արդյունք են սրանից։ Մենք եթե հնարավորություն ստեղծենք, որ ինքը կարողանա իր ասպանդը մորթը կատարել համապատասխան կառավարված տեղամասում, իհարկե մենք կամաց կամաց իրենց տեղափոխենք այդ տվյալ տարածքը, այսինքն սպանդանոցը։ Ուրեմն, Այո, մենք պետք է գնանք այդ քայլի, ժամկետ հաստատել, պետք է ենթաշրջանային բանդամուզներ եւ արգելեն սովորական մոտ։ Այո, քաղաքացին կարող է ես բերում եմ մոտ քաղաքացին, ես եմ դիապետում, ծնունդում իմ այլ քաղաքացիների ծառայություն բանդամուզ, բայց մենք պետք է թարգին հայացում մոտ, բոլոր առնու լուսամթերքի օգտագործման անվտանգության ամենակարևոր բաղադրիչը հենց աշխարհը բաղադրիչ նորեն ժամկետ սահմանեն չեմ ասում մյուս տարվանից կամ հունվարի 1-ից կամ 18 թվականի հունվարի 1-ից։ Ծրագիր հասկացեք մեր այո մսի եւ սպանդի խնդիրները եւ վաճառքը, այսօր ինչ է կատարում մեր մսա վաճառքի հետ։ Քանով է դա ճիշտ։ Ընդհանրապես ծննդամթերքի արտադրությունը ու վաճառքը ժամանակին ինչ ունեցածի նկատմամբ հստակ ծրել են։ Հետո նորից կա, ավելի բարդ վիճակում է քան այսօր։ Սար հացի թխման միջև խանութ տեղափոխում, մեքենաների հետ կապված, հիշում են պատմությունները, մանկապարտեզում եւ այլն։ Ես ինչ եմ առաջարկում։ Ճանապարհային քարտեզի նման կամ ծրագրի մի բան ամոշակեն, իհարկե ոչ մեկ երկու տարում, երեք տարվա կամ հինգ տարվա ու քայլ առ քայլ սննդամթերքի ազատության եւ վաճառքի կանոնները բերել միջազգային նորմերի, այսինքն այն պայմանների, որ մեր մտածեք ինչ է նշված է հայեցակարգում սա հենց հայեցակարգի պահանջվող դրույթներից մեկն է։ Ժամկետը դնենք, ասենք, այսին ժամկետում մենք պետք է հասնենք դրան, այսքան ժամկետում մենք պետք է տատանները ֆիքսենք, օրերը ֆիքսենք, գտնենք հասնելու ինչ մակարդակ։ Տես շով երբ որ պատահի առավոտ ուզի հաստխի հաստխի, կամ չգիտեմ, որտեղ պատահի միսը մուտքի բերի հազմի, չգիտեմ, միսը ինչ վիճակում է։ Ունեցել են չէ դեպքեր, երբ որ գալիս կատաղությամբ վարակված։ Ես դերեմ վաճառել։ Դեռ չեմ ասում ինչ է կատարում այսօր շուկայում Երևանում։ Տարբեր ուսի անմատա բանուս է վաճառում։ Մենք պետք է փորձենք հստակել դա կարող է։ Բարգամները եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ հետաքրքիր տեղեկություններ համաշխարային գյուղատնտեսությունից։ Դայսբուրգի համալսարանի Գերմանիա կենթանաբաներին հետաքրքրում էր հետևել հարցը. Արոտավայրում կերպ ընտրելիս որ կողմն են նախընտրում նայել կովերը։ Նրանք ամիջապես իրականացրեցին համաշխարհային ծավալի ուսումնասիրություն, օգտվելով որոնումների Google ծառայության ընձեռած հնարավորությունից։ Ծառայությունը թույլ է տալիս Արբանյակից հետևել երկրին, ընդ որում պատկերի որակը բավականաչափ բարձր է, այն հնարավորություն է տալիս կովերի նախրին նայել, որոշել, թե ինչպես է կողմնորոշվում յուրաքանչյուր կենթանի։ Իհարկե, հարկ եղավ մի քանի անգամ կրկնել այս ուսումնասիրությունը, քանի որ հայտնի է, որ ցուրտ կամոտ օրերին կովերը կանգնում մտնում են այնպես, որ արևը տակացնի ողջ մարմինը, իսկ գլուխը շրջված լինի քամու հակառակ ուղությամբ։ Տարբեր օրերին եւ տարբեր վայրերում անցկացրած բազմաթիվ ուսումնասիրությունները հնարավորություն տվեցին հասկանալու այս ազդեցությունները։ Ընդհանուր առմամբ պարզ դարձավ, որ կովերը կողմնորոշվում են հյուսիս-հարավ գծով, ընդ որում պարզվում է, որ բարձր լայնություններում, որտեղ մագնիսական եւ աշխարհագրական բևեռների ուղությունները զգալիորեն տարբերվում են, կովերի կող կողմնորոշումն ուղղված է դեպի մագնիսական բևեր։ Ոստի կովերնունեն մագնիսական կողմնացույց։ Տիեզերքից արված լուսանկարները թույլ չեն տալիս որոշելու, թե որ կողմն է ուղված կովի գլուխը, սակայն կենթանաբանները հղում են կատարում չեխերի կողմից եղնիկների գերակրման շուրջ իրականացված ուսումնասիրություններից ստացված տվյալներին։ Եղնիկները ցանկացած դեպքում նախընտրում են կերպ ընտրելիս նայել դեպի հյուսիս։ Այնպես որ, եթե մոլորվել եք, մարզագետնում փնտրեք կովերի կամ եղնիկների նախիր։ Փարիզի հանրահայտ Grand Opera-ի կտուրում տեղակայված է մեղվի մի քանի փեթակ։ Այս փեթակներից 4-ից 5 անգամ ավելի շատ մեղր է ստացվում, քան ամբողջ Ֆրանսիայում միջին հաշվով։ Այս հանգամանքը բացատրվում է քաղաքում արկա օթի բարձր ջերմաստիճանի՝ ի տարբերություն գյուղում տիրող ջերմաստիճանի մեղրաբույսերի համեմատաբար երկար ծաղկմամբ։ Քաղաքում միջատասպանների գործնեության բացակայությամբ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում կա ընդամենը 300 փեթակ։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։